Best of 2021. 2021. 2021. Medyo tahimik ang Grand Terminal na mga bandang alas 9 ng gabi. Walang masyadong pasaherong naghihintay ng masasakyang bus patungong Maynila. Hindi katulad kapag holiday season ng Disyembre na hindi magkamayaw ang dami ng tao na sasakay. May mga naririnig akong nag-uusap na ang dahilan kung bakit pupunta sila ng syudad ay para makapaghanda dahil ilang araw na lamang ay darating na rin sa bansa si Pope Francis. Nakaupo ako sa pinakadulong bahagi ng waiting area ng terminal habang hinihintay ko ang kaklasikong si Charmaine. Sabay kaming pupunta ng Lucena sa Quezon Province para mag-file ng application for let. Niyakap ko ang dala kong bag nang makaramdam ako ng lamig. Siguro dahil katatapos pa lamang ng Yuletide season. Hindi ko nga din napansin na nakatulog na ako. Sa panaginip ko ay nakita ko ang sarili kong pasakay na ng bus na may numerong 991. Marami pang bakanting upuan kaya nakaupo agad ako. Hindi ko napansin na may bote ng mineral water sa inupuan ko. Ilang segundo pa lamang akong nakakaupo ay may lumapit sa aking isang lalaking nakaitim na sombrero at nakasuot ng kulay abuhin na makapal na jacket. Nakatulad ng mga suot ng mga tiga-Amerika kapag winter season na sa kanila. Bungad niya sa akin. Bakit ka dyan umupo? Upuan ko yan! Napagalit pa ang tono. Napatunga nga ako sa kanya dahil sa bigla. Napansin ko nga ang mukha niya. Halatang medyo matanda na dahil sa kulubot na balat, bigote at balbas na hindi pantay ang pagkakaahit. Bigla na lamang niya akong hinila sa braso at nahulog ako sa kinauupuan. Uy, Paulo! Gising na! Narinig ko ang pamilyar na boses na yon. Tumingala ako at nakita si Charmaine. Nakangiti habang niyuyugyug ako para gisingin. Ay, naku pasensya na. Nakalimutan ko. <laughs> ang aga mo namang matulog. Wika niya sa akin sabay tawa. Sobrang pagod lang siguro to. Pasensya na, madami ko kasing inasikasong requirements kanina eh. Kasama pala niya ang mga magulang niya na naroon para ihatid siya. Tinanong nila ako kung aling bus ang sasakyan namin papaalis. Sinabi kong hindi ko pa natitingnan ang schedule ng oras ng pag-alis ng mga bus. Bago pa lamang iyon ay nakapag-usap na kami ni Charmaine na last trip ang sasakyan namin. Bagaman madaling araw namin mararating ang aming destinasyon, ay mas gusto namin na mauna sa pila dahil sa dami na nagsusumite ng application para makapag-exam. Tiningnan namin ang isang malaking whiteboard kung saan nakasulat ang schedule. Bus number 991? Otomatikong nanlaki ang mga mata ko. Napaisip ako kung nagkataon lang kaya. Kaya. Tinanong ko sa ticket counter kung may iba pang bus na babiyahe sa last trip sumalit wika niya ay wala na. May kaba ako sa dibdib ng makasakay na. Alam kong may pahiwatig ang maikling panaginip kong iyon. Habang naghahanap kami ng upuan ay nakita ko ang bote ng mineral water na nakapatong sa isang upuan. Uupo na sana doon si Charmaine sumalit hinila ko siya at sinabi kong sa gawing likod na lamang kami pumesto. Pumesto siya na ang naupo sa tabi ng bintana. Dahil ordinary lamang yung bus na aming sinakyan ay kaagad akong pinagpawisan. Ilang minuto pa nga lang ay umalis na rin ang bus. Maayos naman ang biyahe. Agad nga ding nawala sa isip ko ang panaginip ko kanina at hindi naglaon ay nakatulugan ko muli. Naalimpungatan ako ng makaramdam ng lamig. Tiningnan ko ang bintana sumalit nakasarado naman iyon. Sinilip ko ang mga signage sa labas. Nasa Lopez, Quezon pa lamang kami. Huminto ang bus at may sumakay na dalawang pasahero. Kahit nga nakapatay ang ilaw sa loob nito, ay nakita ko na ang unang sumakay ay umupo malapit sa harapan subalit ang kasunod niya ay nanatiling nakatayo sa gitna na daraanan ng mga pasahero. Ilang upuan lang ang layo mula sa kung nasaan ako. Nagtaka ako dahil marami pang bakanting upuan pero mas pinili niyang tumayo. Ipinikit kong muli ang aking mga mata. Ilang sandali ay may naramdaman akong gumulong sa paanan ko. Hindi ako nag-abalang tingnan bagkus ay sinipa iyon ng mahina. Naramdaman kong dumikit na naman iyon sa paa ko kaya pinulot ko na. Bagamat hindi ko nakita ng maayos ang bagay na iyon, naaninagan ko na isang plastic bottle pala na may lamang tubig ang gumulong sa aking paa. Kasabay ay napalingon ako sa gawing kaliwa ko. Ang kaninang nakatayong pasahero sa unahan ay naroroon na sa tabi ko. Hindi ako agad nakakilos. Nakapako lang ang tingin ko sa kanya. Nang tumama ang liwanag sa kanya mula sa labas ay nagimbal ako sa nakita ko. Siya kasi yung lalaking nasa aking maikling panaginip. Ang labis ko pang ang ikinatakot ay ang pagngiti-ngiti niya sa akin. Kabaliktara ng nakita kong ekspresyon niya sa aking panaginip. Naipikit ko ang mata ko at siniko si Charmaine subalit hindi naman ito kumikilos. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakapikit hanggang sa marinig ko na lamang ang konduktor na nagsasabing nasa stopover na ang terminal sa Atimonan. Wala na ang lalaki na malapit sa harap ko nagsimula na magtayuan at bumaba ang ibang pasahero para kumain o pumunta ng banyo. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko at patuloy ang pagtulo ng pawis ko. Nagising na rin si Charmaine. Dala ang isang t-shirt ay nagpaalam ako sa kanya na bababa muna saglit. Sa banyo ay pinilit kong pakalmahin ang sarili ko pagkatapos magbihis at nakatitig sa salamin. Pilit kong kinukuha ang nais ipahiwatig ng lalaking iyon. Pero hindi ko alam kung ano. Bumungad pa nga sa aking isipan na baka multo na siya. Gulong-gulo ang aking isip na mga oras na yon. Nang aalis na nga ang bus ay nakiusap ako kay Charmaine na magpalit kami ng pwesto. Umayag naman siya kaya ako naman ang naupo sa may bintana. Naging komportable naman ako nang makaupo na subalit hindi nagtagal ay bumigat na naman ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang uminit ang dalawang tenga ko at ang pakiramdam ko pa nga'y lumalaki ang ulo ko. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa gilid ng kalsada ay naroroon ang lalaki. Paulit-ulit ko siyang nakikita na nakatayo sa bawat kurba ng highway o kanto ng mga sidewalk. Kahit na pinagpapawisan na naman ako ay hindi ko magawang buksan ang bintana dahil natatakot ako. Pakiramdam ko ay at least ligtas ako kapag nakasara ang pintana. Alam ko rin sa sarili ko na dahil salamin ang namamagitan sa aming dalawa ay hindi niya ako masasaktan. Tila napansin ni Charmaine ang pagbubutil-butil ng aking pawis sapagkat hindi na rin talaga ako mapakali sa aking kinauupuan. Napatanong nga siya sa akin kung okay lang ako pero inamin ko sa kanya na hindi. Muli niyang itinanong, Bakit? Hindi ka ba sanay sa biyahe? O baka mas gusto mo ng air-conditioned bus? No. Basta wala sa sinabi mo. yung, yung lalaki. Yung lalaki. At hindi ko maituloy ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko naman alam kung paniniwalaan niya kasi ako. Ma- may lalaki kasi eh. Lalaki? Sinong lalaki? Yung matanda. Yung matanda. Matanda? hindi, hindi kita maintindihan ano ba sinasabi mo? Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na ikuwento sa kanya ang lahat. Mula sa panaginip ko hanggang sa nakita ko sa loob ng bus. Nagpalitan kami ng salaysay, haka-haka at opinyon. Nakabuo kami ng iba't ibang konklusyon. Maaaring ang matandang lalaki ay doon nakasakay sa bus bago siya mamatay. Ang mismong bus ay dating nasangkot sa isang malagim na aksidente na ikinamatay ng misteryosong pasahero o sadyang may mga kaluluwa lang talagang nakikisakay para marating ang lugar na gusto nilang puntahan. Dahil sa haba ng pag-uusap namin, hindi namin napansin na nasa Lucena na pala kami. Mag-aalas tres na na marating namin iyon. Nang makababa na kami ay napatingin muli ako sa bus na tumatakbo papalayo sa amin nandoon na naman ang lalaki. Nandun pa siya nakaupo sa dati naming inupuan. Nakatingin lamang siya sa akin. Nakangiti pa rin katulad ng dati. Patawid na sana kami ng kalsada nang may mahulog sa gilid ng bulsa ng bag ko. Hindi ko na nagawang tapunan ng atensyon iyon dahil tumitingin ako sa tigkabilang gawi ng kalsada kung may mga paparating na sasakyan Pinulot ni Charmaine ang nahulog at iniabot iyon sa akin. Nabitawan ko na naman agad at hinila na siya patawid ng highway. Iniwan namin sa gilid ng kalsada ang iniabot niya sa akin. Isang botelya ng mineral water na hindi naman sa akin. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Sabi nila Kapag bakante daw ang kamang hinihigaan mo at walang matutulog dito, huwag mo raw itong aayusin na para bang may inaasahan kang hihiga rito. Ayon sa mga matatanda, mas mabuti pang guluhin mo ito nang sa ganoon ay hindi ito hihigaan ng mga maliligaw o naliligaw na espiritu sa inyong tahanan. Pahinga ni Rachel sa trabaho ng araw na iyon dahil Sabado. Malapit lamang sa tinutuluyang condo unit nito at ng ka-live-in na boyfriend ang private school for kids na kanyang pinagtatrabahuhan. Guro ang dalaga sa mga kindergarten kids. Mahilig ito sa mga bata kung kaya't pinilit talaga nito ang mga magulang noon na education ang kuning kurso. Ngayon ay ikatlong taon na niya sa trabaho bilang guro. Mahal na mahal siya ng kanyang mga estudyante dahil mabait siya sa mga ito at sadyang masayahing tao. Karamihan sa mga tinuturuan niya ay nakatira rin sa kondo nila. Ang nobyo naman niyang si Gam ay lumabas kasama ng mga kaibigan nito sa Cubao. Birthday ng isang barkada nito kaya sumama ang binata sa kasiyahan. Pinayagan naman siya ng dalaga dahil bihira lang din itong makalabas at makisaya kasama ng mga katropa niya. Abala kasi silang dalawa sa pagtatrabaho dahil may binabayaran silang lupa at bahay sa Cavite. Plano nilang doon manirahan kung sila ay bubuo na ng sariling pamilya. Pagkatapos kumain ng hapunan ni Rachel, kinuha nito ang kanyang school bag at inilabas ang mga report books. Inisip ng dalaga na gumawa muna ng lesson plan upang antukin siya at makatulog kaagad. Alam niyang madaling araw na darating si Gab sa condo unit nila. Magka-text silang dalawa ng nobyo habang gumagawa si Rachel ng lesson plan. Nag-a-update ang binata kung ano na ang nangyayari sa kanila. Lilipat daw di umano ang mga ito ng bar. Yung bar na merong nagsasayaw ng mga babaeng nakahubad. Nagpaalam si Gab sa nobya kung pwede ba siyang sumama. Alam ng dalaga na hindi gagawa ng kung anumang ikasisira ng kanilang relasyon ang kanyang nobyo sapagkat malaki ang tiwala niya rito kaya pinayagan niya na lamang itong sumama. Alas 12 ng gabi. Hindi pa rin makatulog si Rachel. Samantalang nasa bar pa rin si Gab at mga barkada nito. Sa inip ng dalaga, itiniklop niya ang mga notebook na nasa kanyang harapan at nagbukas ng cellphone para manood ng YouTube. Isa-isa niyang pinanood ang mga clips galing sa isang teleserye na sikat na sikat ng taon na iyon. Isang oras na ang nakalipas subalit hindi pa rin inaantok ang dalaga kaya naman kumuha na lamang siya ng libro at binasa iyon. Isang sandali lang ang lumipas ay bumuhos ang ulan hindi naman ito kalakasan pero tuloy-tuloy ang pagbagsak nito. Nabalot ng lamig ang buong unit ni na Rachel dahil sa pagbuhos ng ulan na yon. Dahil sanay naman nasa aircon ang dalaga lalo at ito ang lagi-laging ginagamit sa eskwelahan. Binaliwala lamang niya ito at muli niyang ibinaling ang atensyon sa binabasang libro. Habang tumatagal, natutuwa ang dalaga sa binabasang libro. Tungkol kasi ito sa leadership style. Kahit papaano ay tugma sa pagiging guro niya ito. Nakasaad rito ang mga hakbang kung paano humawak ng mga teams mula sa grupo ng mga bata, mga teenagers at mga professionals. Alas dos ng madaling araw, wala pa sa kalagitnaan ng libro si Rachel ay nakaramdam na siya ng antok Kaagad na itinabi niya ang libro at nag-ayos siya ng kanyang sarili. Nagtungo ito sa banyo, nag-toothbrush at naghilamos. Pagkatapos mag-apply ng soothing gel sa muka at magsuklay, pumasok na ang dalaga sa kwarto nila at inayos ang kamang pandalawahan. Naglagay siya ng dalawang unan na magkatabi at nahiga sa kanang bahagi nitong katabi ng dingding. Pinili niya ang pwestong iyon para pagdating ni Gab mamaya ay didiretso na lamang itong higa at hindi na siya gigisingin pa para umusod. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, naalala ni Rachel ang kasabihan ng mga matatanda sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa kamang kapag bakante raw ng matagal, pinaglalagian ito ng multo o di kaya'y maligno. Minsan naman daw ay ayaw lisanin ng kama ng mga espiritong nakasanayan ng tulugan ito noong nabubuhay pa sila. Kinilabutan ang dalaga sa kanyang naisip. Kaagad na nagdalawang isip ito kung guguluhin ba niya ang kama o hahayaan na lamang niya ito at huwag nang paniwalaan ang mga sabi-sabi ng mga matatanda. Bilang sanay naman na si Rachel sa mga kondong katulad ng kanilang nirerentahang unit, hinayaan na lamang niya ito. Naniniwala naman ang dalaga na sa modernong panahon ngayon, wala nang ispi-espiritu o mga kaluluwang gumagala pa sa mga gusali sa syudad. Kahit na isang buwan pa lamang silang nagrerenta ni Gab sa condo unit na iyon, wala naman silang kakaibang nararamdaman maliban na lamang sa lumalamig ang hangin lalo kapag madaling araw. Siguro sa kadahilanang nasa tabi ng ilog pasig ang kanilang bintanang palaging nakabukas. Nasa ikaanim na palapag naman sila kung kaya't ligtas sa mga akyat bahay. Hinahayaan lamang nila itong nakabukas palagi para makapasok at makalabas ang hangin. Pinalitan na lamang ni Rachel ang iniisip niya para hindi na rin siya matakot. Hindi pa rin siya gumagalaw mula sa kanyang pwesto sa kama. Hanggang sa inantok na siya at makatulog. Alas tres ng madaling araw. Naalimpungatan si Rachel. Napakahimbing ng kanyang naging pagtulog dahil hindi niya namalaya na dumating na pala si Gab at natutulog na sa tabi niya. Napakalamig na naman ang hangin sa loob ng kanilang kwarto. Dagdagan pa ito ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Nakalimutan pa ng dalaga na isara ang mga bintana kanina bago ito matulog kaya naman nanunuot ang lamig ng hangin sa kaibuturan ng kanyang mga kalamnan. Nanindig ang kanyang mga balahibo ng mga sandaling iyon. Iniusod ng dalaga ang sarili sa nobyo na nakahigang patalikod sa kanya. Niyakap niya ito at kinumutan pa ang katawan nilang dalawa. Hinigpitan pa nga ni Rachel ang yakap sa nobyo para mawala ang lamig na nararamdaman niya. Nagtaka na lamang si Rachel. Parang nangangamoy putik ang nobyo ng dalaga. Naisip na lamang niya na baka sobrang lasing lamang nito at umuulan pa sa labas kaya naputikan siya. Mahaba siguro ang naging lakad ng mga kabarkada nito at marahil nakailang lipat sila sa mga bar. Tiniis na lamang ng dalaga ang amoy ng nobyo. Baka hindi na rin niya ito magising sa sobrang kalasingan para pagsabihan na magpalit ng damit ipagpapabukas na lamang niya ang kung anumang puna ang ibibigay niya rito. Hindi rin nakabihis ang binata ng pambahay. Nakadamit pa rin ito ng panggala as in naka long sleeve, maong pants at nakasinturon pa. Mahahalata ding pagod na pagod ito at lasing na lasing. Alas 5 na madaling araw. Nagulantang si Rachel sa tunog ng iPhone niya na nakapatong sa mesang nasa kanang bahagi nila. May tumatawag sa kanyang cellphone. Hindi ito pinansin ng dalaga dahil tamad na rin siyang bumangon. Ipagpapabukas na lamang niya ang pakikipag-usap sa kung sino man ang tumatawag na yun. Tinakpan ng dalaga ang mga tenga at ipinikit ang mga mata. Nang mawala ang tunog ng cellphone, Muli ay niyakap ni Rachel ang nobyong nakatalikod pa rin sa kanya ng mga oras na yon. Sarap na sarap ang dalaga sa pagkakayakap sa binata. Hindi lang nito mawari kung bakit ang lamig-lamig pa rin ng kanyang pakiramdam kahit nakayakap na siya rito at nababalutan pa sila ng kumot. Dapat ay umiinit ang kanilang mga katawan kasi nakadikit naman ang mga ito sa isa't isa. Iniisip na lamang ng dalaga na dahil siguro bukas ang mga bintana kaya napakalamig ng kanilang kwarto. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay tumunog na naman ang iPhone ni Rachel. Nairita ang dalaga dahil wala na sa tamang oras ang pagtawag ng kung sino mang taong iyon. Ayaw man niya itong sagutin subalit naririndi na siya sa ingay ng tunog nito Naisa na niyang makipagyakapan pa at matulog lamang katabi ng nobyong himbing na himbing sa pagtulog. Nang hindi makatiis, kumalas ang dalaga sa pagkakayakap kay Gab at inabot na kamay ang nagriring at nagbavibrate na cellphone sa side table na kaharap na kanyang nobyo. Pagkadampot sa cellphone, agad niya itong binuksan nang hindi tinitignan kung sino man ang tumatawag. Minura ni Rachel ang nasa kabilang linya dahil sa pang-aabala nito sa pagtulog. Hanggang sa... Babe, ako ito. Sikap. Lubat na kasi yung cellphone ko kaya nakitawag lang ako sa cellphone ni Gino. Dito muna ako magpapalipas ng gabi sa kanila kasama ni Nadjun at ni Chris. Ang lakas kasi ng ulan eh. Bukas na bukas, huwag kang mag-alala. Uuwi rin ako agad, ha? Sorry ha. Babe, ingat ka dyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rachel matapos nun. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa sinabing iyon ng kanyang nobyo na nasa kabilang linya. Naging malabo na sa kanyang pandinig ang mga sumunod na sinabi ni Gab at unti-unting ibinaba ng dalaga ang hawak na cellphone at dahan-dahang tiningnan niya ang taong nakahiga sa kanyang kanang tabi at nakatalikod. Literal na tumaas ang kanyang mga balahibo sa katanungang sino ang katabi niya sa kama ng mga sandaling yun. Nauutal niyang kinausap ulit ang nobyo at sabi niya, Babe, may, may multo dito sa kwarto natin. Nakahiga siya ngayon sa tabi ko. Nanginginig ang boses ni Rachel, pati na rin ang kanyang katawan dahil sa hilakbot. Ibinaling ng dalaga ang paningin sa kisame at naramdamang tumutulo na ang kanyang luha dahil sa takot. Sure ka ba, babe? Baka namamalikmata ka lamang. Hindi, sige. Uuwi na ako dyan ngayon din. Huwag ka na matakot multo lang yan. Di ba, Ani? Anis na ako. Papara na ako ng taxi ngayon din. Nataranta tuloy si Gab dahil sa nabalitaan. Agad na nagpaalam ito sa kanyang mga kasama at napasakay ng jeep nang wala sa oras. Umupo ang dalaga at humarap sa binata. Inilibang nito ang sarili sa view ng tahimik na ilog at sa mga buildings na malapit rito. Makalipas ang ilang minuto, nagdasal ang dalaga na sana ay umalis na ang kung sino mang humihiga sa kama na katabi niya ngayon. Maya-maya pa ay naluluha at dahan-dahan siyang lumingon sa kabilang gilid ng kama. Kinilabutan siya na makitang naroroon pa rin yung lalaking nakatalikod ng higa sa kanya. Pagdungaw ulit ng dalaga sa bintana mas mataimtim ang naging panalangin nito. Pero maya-maya ay nagtaasan lahat ng kanyang balahibo dahil sa lamig ng hangin na dumampi sa batok niya. Dahil sa kanyang kuryosidad, dahan-dahan siyang lumingon kahit nanginginig ang kanyang kalamnan upang silipin kung nawala na nga ba ang multo. Napasigaw na lamang ng ubod lakas si Rachel nang makitang nakaharap na sa kanya ang lalaki. Itim na itim ang mukha. Duguan ang dalawang malalaking matang may maliliit na itim sa gitna at nakangiti na ito sa kanya. Ilakbot Best of 2021 2021 2021 Nalungkot ang lahat sa pagkamatay ni Marco Villanueva Minahal siya ng marami dahil sa kapangyarihan niyang magpagaling ng malulubhang karamdaman. Siya rin ang nilalapitan ng mga taong namatayan ng mahal sa buhay para muling buhayin ang taong yun. Oo, bumubuhay rin siya ng mga patay. Diyos nga kung siya'y ituring pa ng mga tiga roon. Kaya nga sa lugar nila, wala nang naniniwala sa mga doktor. Wala nang nagpapagamot sa mga ospital at siya lagi ang nilalapitan kapag sila'y may karamdaman. Nalulugi na nga rin ang ilang mga punerarya doon dahil tuwing may namamatay ay binubuhay rin ito ni Marco Villanueva. Noong nabubuhay pa siya, marami ang nagtatanong, saan ba niya nakuha ang kapangyarihang taglay niya? Ang sagot niya lamang lagi ay isa raw siya sa mga napili para magkaroon ng ganoong kakayahan. Kailangan daw niyang gamitin sa maraming tao ang biyayang ipinagkaloob sa kanya habang siya ay nabubuhay pa. Bihira lang daw sa mga tao ang nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan na galing mismo sa Diyos. Kaya napakapalad daw niya dahil isa siya sa mga napili para tumulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, marami nang natulungan si Marco Villanueva. Hindi na mabilang ang mga taong napagaling niya pati ang mga patay na kanyang binuhay. Kaya sa unang araw ng kanyang lamay ay dinagsa ng tao ang lugar kung saan siya nakaburol. Ang masaklap nga lang, inabutan pa siya ng kamatayan sa mismong Semana Santa. Kaya sa halip na ginugunita ng mga tao, ang talambuhay ni Heso Kristo ay kay Marco Villanueva nakatuon ang atensyon nilang lahat ngayon. Niwala na ngang nagpapabasa nag-aayuno at namamanata sa buong lugar. Lahat ay nagluluksa at nagbabantay sa burol ni Marco, kabilang si Marites sa mga pinagaling noon ni Marco. Nagkaroon siya ng stage 4 na cancer. Bilang na lang dapat ang oras niya sa mundo pero dahil sa matandang ito ay biglang nawala ang malubha niyang sakit. For the first time in the history kung maituturing ang pagkawala ng stage 4 cancer ni Marites. Nakaratay na rin siya noon sa ospital pero mula nang dinasalan at hinawakan siya ni Marco, isang araw lang ang lumipas ay bigla na lamang siyang gumaling at nanumbalik ang kanyang dating lakas na animoy hindi dinapuan ng malubhang sakit. Kahit ang mga doktor ay hindi rin makapaniwala sa nangyaring milagro. Umiiyak ngayon si Marites sa harap ng kabaong ni Marco. Ni hindi nga niya kadugo ito pero kung magluksa siya ay parang asawa niya ang nawala. Paano na lang kami ngayong wala ka na? Sino na lang malalapitan ng mga tao rito? Bakit ganun? Bakit kung sino pa yung nakakatulong sa kapwa ay sila pa yung maagang nawawala? Bakit kinuha ka pa ng Diyos sa amin, Marco? Marco? Bakit? Tumatangis na wika ni Marites. Inawat pa nga siya ng anak dahil muntikan pa nga niyang mapatakan ng luha ang kabaong. Isang matandang babae naman ang dumating at humagulgol din sa harap ng kabaong. Emilia ang ngalan nito. Dati na siyang hindi makalakad dahil sa kanyang pilay at katandaan. Sinusubuan na lang din siya ng pagkain noon sa higaan pero Mula nang siya ay haplusin ni Marco ay biglang nanumbalik ang sigla ng kanyang katawan. Ipinatapon na nga niya ang wheelchair niya ngayon dahil mas malakas pa siyang maglakad kesa sa mga apo niyang tatamad-tamad. Napakabait mong tao, Marco. Akala ko hindi na ako makakalakad muli dahil sa aking edad pero dahil sa iyo ay nalibot ko pang muli ang mga lugar na nais kong puntahan ngayon. Pakiramdam ko nga hindi pa ako 99 dahil sa lakas ng katawan ko. Pero bakit iho? Bakit kailangan mong mawala sa mundo? Isang lalaki rin ang lumapit sa kabaong ni Marco at umiyak. Naalala pa niya kung paano siya nasawi sa isang aksidente noon. Pero nagulat na lang siya dahil muli siyang nagising. Doon lang niya nalaman na ginamot pala siya ng taong ito kaya muling nanumbalik ang daloy ng kanyang buhay. Wika niya. Maraming salamat sa ibinigay niyong pangalawang buhay sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, malamang mag-iisang dekada na akong patay ngayon. Habang nag-iiyakan sa harap ng kabaong ang ilang mga taong pinagaling at pinuhay ni Marco Nagbubulong-bulungan naman sa tabi ang ilang mga taong napadaan lang doon dahil sa kanilang kuryosidad. Tanong ni Will sa mga kasama. Uy, paano ba namatay ang taong yan? Eh namatay na raw dahil sa katandaan. Biruin mo, umabot pa siya ng 102 years old? <laughs> Mapapasana all ka na lang talaga. <laughs> Sagot naman ni Faith. Nakakapagtaka ano? Nagagawa niya pagalingin tas buhayin ang ibang tao pero hindi niya nagawang buhayin yung sarili niya. Alam mo para sa akin normal lang naman yun. Parang katulad din yan ng mga manghuhula. Nahuhulaan nila yung kapalaran ng ibang tao pero hindi nila kayang hulaan yung sarili nila. Pagsingit naman ni Lynn sa usapan. Dagdag pa niya. Pero alam mo, nagtataka lang din ako. Bakit parang sobra-sobra naman yata yung pagsamba ng mga tao sa matandang yan? Ah, to be honest ha, hindi ko talaga naramdaman yung diwa ng Holy Week ngayon dahil sa kanya. Halos lahat kasi ng tao rito, eh siya na yung inaasikaso, imbis na si Jesus Christ. Iyon nga rin ang ipinagtataka ng ilang mga tigaroon na hindi malapit kay Marco. Bakit ba puring-puri ang mga tao rito? Karamihan nga roon ay pawang nawawala na ang loob sa Panginoong Diyos at maging sa simbahang katolika. Kay Marco Villanueva na sila palaging lumalapit at humihingi ng tulong o biyaya. Kapag nga may mga estudyanteng dadaan sa board exam, sa kanya lagi humihingi ng basbas para makapasa. Sino ba naman ang mahihiwagaan doon? Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng mga ito para sambahin ng ganoon ang isang tao lamang? Pagsapit ng Huwebes Santo, lalo pang dumagsa ang mga dumalaw sa burol ni Marco Villanueva. Ang isa sa kanila ay nag-alay pa ng mamahaling bulaklak at ipunesto sa harap ng kabaong nito. Hindi sila nang hinayang na gumastos ng malaki para lang sa mga bulaklak na kanilang ibinigay dahil kung tutuusin, kulang pa raw ito sa halaga ng buhay na ibinigay sa kanila ng matanda matapos sila nitong mapagaling. Isa si Brian sa mga namamahala sa burol. Habang nag-aabot siya ng merienda sa mga bisita, wala sa loob na napalingon siya sa kabaong. Laking gulat na lamang niya nang makita si Marco Villanueva. Nakatayo sa harap ng kabaong nito habang suot ang huling damit nito bago namatay. Para bang pinagmamasdan nito ang sariling lamay. Sa dami ng mga taong nagdadaan ay agad din iyong nawala sa paningin ni Brian. Nangunot tuloy ang noo niya. Sa kanyang sarili ay sinisigurado niya kung totoo ba ang kanyang nakita. Yung tipong nagpakita si Marco sa sarili niyang burol Kinabukasan naman ng Biyernes Santo. Nakasilip muli si Marites sa kabaong habang iniiyakan ng nakahimlay na matanda. Ganun na lamang ang pagkasindak niya nang makitang kumurap-kurap ang dalawang mata ni Marco sa loob ng kanyang kabaong. Para bang nais nitong dumilat. Nagtawag pa ng ilang tao si Marites para ipakita ang nangyayari. Pati sila ay gulat na gulat din ng masilayan ng kumukurap na mata ng matanda. Nagkumpulan ng mga tao sa harap ng kabaong. Kinakailangan pa silang awati ng mga gwardya upang hindi matumba ang kabaong sa kinatatayuan nito. Kumalat ang balita tungkol doon. Naniwala ang marami na isa raw iyong milagro na ginawa ni Marco Villanueva. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang ibig nitong ipahiwatig, ay naniwala pa rin ng marami na swerte ang daladala nito sa kanya. Sabado de Gloria Huling araw ng burol ni Marco. Medyo kumonte ang tao sa pagkakataong iyon dahil nagsiuwian muna ang iba para magpahinga sa kanilang tahanan. Hindi na kasi sila umalis doon simula noong unang gabi ng lamay. At sa araw na iyon, isang milagro muli ang ginawa ng bangkay sa loob Nagulat na lamang ang mga tao nang makitang nakangiti na ang patay sa kinahihimlayan nito. Dati ay wala itong ekspresyon sa muka pero ngayon ay halatang halata ang pagbabago ng hugis ng mga labi nito kaya nagmukha itong nakangiti. Dahil na naman doon ay muling naniwala ang marami na isa itong panibagong swerte na darating sa kanilang buhay. Marahil ay sumisimbolo raw ng kasaganahan at mahabang buhay ang ngiting iyon ni Marco Villanueva. Pagdating naman ng linggo o ang araw ng muling pagkabuhay, dumagsa muli ang mga tao sa burol ng matanda. Halos sinakop nila ang buong daan habang ito'y inihahatid sa huling hantungan. Dumami rin ang mga umiiyak kahit hindi naman nila kadugo ang matanda. Dahil sa dami ng taong sumama sa libing, ay wala na tuloy dumalo sa simbahan upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Maging ang pari at mga alagad ng simbahan ay nagtaka kung bakit inuna pa ng mga tao ang libing ng matandang iyon kesa sa mahalagang araw ng Semana Santa. Nagtampo tuloy ang pari. Sinabi pa nito na maaaring instrumento ng demonyo si Marco Villanueva upang lasunin ang isip ng tao at ilayo ang loob nila sa Diyos. Ayon sa paring ito, ang Diyos lamang daw ang may kakayahang magpagaling sa tao. Kung ang isang tao ay namatay sa sakit nito, paraan lamang daw iyon ng Diyos para pabalikin na ito sa langit. Kung meron naman daw mga taong nakapagpapagaling ng karamdaman o nakapagpapabuhay ng mga patay, ay hindi na raw ito kagustuhan ng Diyos at tiyak, demonyo na ang gumagawa nito. Kaya dapat hindi ninyo sinasamba ang Marco Villanueva na yan dahil isa siyang tuta ni Satanas. Sabi pa ng pari sa sama ng loob niya sa mga taong hindi dumalo sa simbahan. Nang mailibing pa nga si Marco Villanueva, nagulat daw ang mga tao sa sementeryo dahil parang nag-iba ang itsura ng mga ulap sa langit. Tila nagsama-sama raw ang mga ito para makabuo ng isang anyo na kamukha ng matanda. Isa na naman ba ito sa pagmimilagro ni Marco? Isang linggo matapos mailibing ang matanda ay pinasok ng ilan ang kanyang tahanan sa isang tagong baryo sa kanilang lugar. Doon na nila natuklasan ang malagim na lihim ng matanda. Sa bahay nito ay nakita nila ang iba't ibang mga kagamitan at instrumento na ginagamit ni Marco Villanueva sa pagsamba sa demonyo. Kalat din sa paligid ang mga larawan ni Satanas at ng iba pang demonyo na pinagkukunan nito ng lakas. Sa silid nito ay nakita nila ang isang pulang libro na naglalaman ng mga ritual na nakasulat pa sa iba't ibang lingwahe. Sa gitnang bahagi niyon ay makikita ang pangalan ng mga taong pinagaling ni Marco Villanueva. Ayon sa kanyang isinulat doon, lahat daw ng mga nakatanggap ng tulong sa kanya ay magiging kampon na rin ng dilim bilang kabayaran sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng demonyo. Ibig sabihin, sa oras na mamatay na ang mga taong pinagaling o binuhay niyang muli noon ay otomatikong sa impyerno mapupunta ang kanilang kaluluwa dahil nakatanggap sila ng tulong o biyaya mula kay Marco Villanueva. Nahati ang mga taong sumasamba sa matanda. Ang iba ay nagalit na sa kanya at nagbagong buhay. Nagsisi sila sa kasalanan at muling nagbalik loob sa Diyos. Ngunit ang iba naman ay nanatili pa rin sa panig ni Marco at patuloy siyang ipinagtatanggol laman sa mga bumabatikos sa kanya. Kabilang narito si Marites na hanggang ngayon ay solido pa rin ang pagmamahal sa matandang nagpagaling sa kanyang cancer noon. Sa mga nagsasabing sumasamba sa kadiliman si Mr. Villanueva. Bakit hindi nyo kumustahin yung ilang mga tao dyan na naging kriminal, holdapper, magnanakaw? Lalong-lalo na yung mga korap sa gobyerno. Lahat sila ay pinanganak na kristyano pero puro kasamaan lang ang ginagawa sa mundo. Samantalang si Marco Villanueva, noong nabubuhay siya, marami siyang taong napagaling. Marami siyang mga binuhay na patay Marami siya mga taong nailigtas mula sa kamatayan. Kung sino pa yung sumasamba sa sinasabi nilang kadiliman, siya pa ang maraming nagawa. Kaya nga ako, nawala na rin ako ng loob sa Diyos. Noong mga panahong kailangan ko siya, wala siyang nagawa para pagalingin ang sakit ko. Lalo pa niyang pinalala. Kung hindi dahil kay Mr. Villanueva, hindi ako gagaling. Hindi ako gagaling. Pati ang matandang si Emilia ay pinagtanggol din si Marco. Sa mga nanghuusga sa kanya, tanong ko lang sa inyo, may nabalitaan ba kayong krimen na gawa mismo ni Mr. Villanueva? May napatay ba siyang tao? Meron ba siyang pinagsamantalahan na babae? May tinapakan ba siyang mahirap? Di ba wala? Kaya bago niyo sabihing masama siyang tao, Tingnan nyo rin muna ang mga sarili ninyo kung may ginagawa rin ba kayong mabuti para sa kapwa ninyo. Mula noon ay nahati na ang opinyon ng mga tao kay Marco Villanueva. Ang iba ay naniniwalang isa pa rin siyang masamang tao kahit marami pa siyang natulungan noon dahil wala nang masasama pa sa pagsamba sa demonyo. Pero ang ilan naman ay sinasabing kahit pumanig man daw siya sa kadiliman ginamit pa rin niya iyon para makapagdulot ng mabuti sa kapwa. Para sa iba, masama siyang nilalang. Habang ang ilan naman, nananatili pa rin mabuti ang kanyang imahe. Sa bawat panahong nagdaan ay hindi pa rin matapos-tapos ang argumento tungkol sa mga nagawa ni Marco Villanueva sa mundo noong nabubuhay pa siya. Kayo, para sa inyo. Naging masama rin ba siya? O mabuti? Hilakbot Best of 2021 2021 2021. Nagmula pa sa Maynila ang magkakaibigang Kim, Jester at TJ. Patungo sila dapat sa isang kilalang beach resort sa Batangas pero nagkaligaw-ligaw na sila. Ayon sa isang ale na nakasabay nila sa bus, mula sa Batangas City patungong Nasugbu ay mali sila ng rutang dinaanan. Napahaba pa raw ang kanilang biyahe dahil hindi na sila dapat sumakay ng bus na biyaheng Batangas City. At sa halip ay sa biyaheng Nasugbu na lamang kung ang pakay nila ay matabungkay. Sa Maynila raw ay may mga dumaraang jeep na biyaheng Nasugbu. Dapat daw ay iyon ang kanilang hinanap. Hinayang na hinayang ang magkakaibigan sa oras at pamasahing nauwi lamang sa wala. Dapat pala ay nasa matabungkay na sila at nagsiswimming na pero dahil sa kawalan ng ideya sa lugar na pupuntahan ay nag-aksaya pa sila ng oras at pera. Ngunit nangyari na. Anang ali ay bababa ito sa kugunan. Sa liyan daw sila bumaba. Sa palengke noon ay makakahanap na ng jeep patungong matabungkay. Subalit dahil papalatag na rin ang gabi ay wala na raw masasakyang biyaheng patungo sa matabungkay. Mabuti raw na maghanap na lamang ng matutuluyan ang magkakaibigan. Pagod na pagod na ang tatlo sa halos anim na oras na biyahe dahil sa traffic. Kung kaya't kahiyahiyaman ay nakiusap na si Kim kung maaaring makituloy sa bahay ng Ale na kanilang nakasabay. Siya si Aling Hulya. Bagaman mga estranghero ang kaharap ay pumayag din naman ito. Dala na rin siguro ng awa sa itsura ng tatlo. Pagkababa sa kugunan ay pinaalalahanan pa ni Aling Julia ang tatlo na huwag masyadong magaslaw sa panglalakad dahil baka madulas o mahulog sila sa irigasyon. Nang buhayin ni Jester ang torch ng cellphone nito ay namangha pa ang tatlo pagkakita sa mababang bangin na sa pinakaibaba ay may mababaw na tubig. Iyon daw ang irigasyon na bumabaybay hanggang liyan. Napagkasunduan ng tatlo na magtungo roon kinaumagahan upang mag-selfie at maligo na rin kung maaari. Ang sabi ni Aling Julia ay walking distance lamang ang bahay nito mula sa highway. Ngunit iba yata ang pakahulugan ng ali sa walking distance kumpara sa palagay ng tatlo. Inabot pa rin sila ng halos 15 minuto sa paglalakad bago sinapit ang bahay nito. Kung titingnan ay simpleng-simple lamang si Aling Julia. Nakaasul na polo shirt, pantalong maong at balat na sandals. Naka-shoulder bag pa pero hindi naman branded. Ngunit kumpara sa ilang bahay na kanilang nadaanan ay marangya ang tahanan ng ali. May pinturadong bakuran at gate at nang buksan nga nito ang gate ay nagtahula ng tatlong naglalakihang Rottweiler at mabuti na lamang ay nakatali ang mga ito. Biniro pa sila nito na tig-iisa raw sa kanilang tatlo ang mga alaga nito. Malaya raw talaga ang mga asong iyon ngunit nag-text daw pala ito sa anak na itali muna ang mga alaga dahil may kasamang bisita. Bukod sa tatlong Rottweiler ay may dalawang lalaki pa na sumalubong sa kanila. Iyon daw ang mga anak ni Aling Julia na sina Jason at Jonas. Kambal kaya ni Rumble na lang ang spelling ng mga pangalan malugod na tinanggap ng kambalang tatlong magkakaibigan. Pagpasok sa loob ng kabahayan ay may isang dalagita ang nakaupo sa sofa habang nanonood sa pagkalaki-laking LED TV. May hawak din itong iPad. Si Julien, ang bunso. Samantalang sa pang-isahang sofa naman ay naroon ng isang may katabaang lalaki, si Mang Agusto, ang asawa ni Aling Hulya. Hiyang-hiya na bumati si Nakim, Jester at TJ. Tinawag naman ni Aling Hulya ang isang babae at dito'y nagpahanda ng hapunan para sa kanila. Sabay-sabay na raw silang kumain. Sa gitna nga ng hapunan ay inulit ng tatlo ang kanilang karanasan na nahantong sa pagkikituloy sa bahay ng bagong kakilala. Ang inaasahan ng tatlo ay sa sala na lamang sila patutulugin ng mag-anak dahil malawak naman iyon pero ipinahanda ni Mang Augusto ang isang guest room para sa kanila. Maaari daw silang maligo muna bago matulog para naman mapreskuhan sila. Walang mapagsidlan ang pasasalamat ng tatlong magkakaibigan. Matapos makakain at makapaligo ay dumiretso na sa guest room ang tatlo. Muli ay nagpasalamat muna sila sa mag-anak bago nagsihilata sa mga kutsyon na nakalatag sa sahig. Napakagaan ng kanilang pakiramdam. Hindi makapaniwala na sa kabila ng palpak na outing ay may maganda pa rin palang nangyari. Ang mabuting pamilya ni Naaling Julia na tinanggap sila sa pamamahay ng mga ito kahit hindi naman talaga sila lubos na kilala. Dala ng matinding pagod ay hindi na nga namalaya ng tatlo na nakatulog na sila. Hindi malaman ni TJ kung anong oras iyon basta't nagising na lamang siya dahil sa kaluskos sa labas ng silid. May naririnig siyang anasan at nang magmulat siya ng mga mata ay nakita niyang may mga aninong tila padaan-daan sa siwang ng pinto. Nakilala niya ang mga boses ng nagbubulungan bilang sina Jason at Jonas. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito? Kinabahan siya kaya dahan-dahang bumangon at kinalabit sina Kim at Jester. Kaagad niyang tinakpan ng kamay ang bibig ng dalawa nang magsimulang umungol ang mga ito. Napalingon siya sa siwang ng pinto sa ilalim. Biglang tumahimik ang kambal at base sa anino ay parang hindi rin gumagalaw ang mga ito. Sinenyasan niya ang dalawa na wag maingay pagkatapos ay itinuro niya ang siwang ng pinto. Nagtatanong ang mga mata ng dalawa Pabulong lamang niyang ipinaliwanag ang narinig at nakita. Praning lang daw siya, sabi ni Jester. Puyat lang daw siya, sabi naman ni Kim. Maya-maya ay umalis na rin ang mga anino sa tapat ng pinto kaya pinakawalan din ni TJ ang hiningang hindi niya alam na pinipigil pala. Bigla ang dagsa ng realisasyon sa kanya. Bakit sobrang bait ng pamilya ni Aling Julia? Julia? Normal ba sa mga tiga-probinsya ang magtiwala kaagad sa mga bagong kakilala? Yung libel ng tiwala na patutuluyin ka at patutulugin mo pa sa loob ng tahanan mo kasama ang anak na dalagita at may mga mahalagang kagamitan pagkatapos ay ipatatali mo pa ang malalaking aso na siyang unang dedepensa kapag may masasamang loob? Wala pa rin pakialam sina Kim at Jester Normal lang daw iyon dahil matino naman sila mga tao at hindi gagawa ng masama. Gayunpaman ay hindi pa rin mapakali si TJ. Bumalik sa pagtulog ang dalawa niyang kaibigan ngunit siya ay tuluyan nang ngang bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. Tinitingnan niya kung nasa labas pa ba ang kambal. Nang matiyak niyang wala na ay lumabas siya ng silid. Walang katao-tao. Saglit siyang lumingon sa loob para tignan ng dalawang kaibigan. Nakanganga pa nga si Jester. Tulog na tulog. Pagbaling niya muli ay nagulat na lamang siya. Nakaharap na ang kambal. Bihis na bihis ang mga ito. Parehong nakasuot ng dress shirt. Ang isa ay itim habang ang isa ay puti. Nakapantalong maong at leather shoes. Makintab ang buhok na nakawaks pa. Anang mga ito ay alam na gising siya at hinihintay lamang na lumabas. Tinanong siya kung gusto raw niyang sumama sa kasiyahan. Tatanggi sana si TJ ngunit natagpuan na lamang niya ang sariling kasunod na mga ito. Lumabas ng bahay ang kambal at sa gulat niya ay may nagaganap doong pagdiriwang. Napakaraming tao at may mga mahahabang mesa na sa gitna ay may mga pagkain din. Bihis na bihis ang lahat maliban sa kanya na nakasando at shorts lamang. Nang tingnan niya ang sarili ay napanganga siya. Kagaya ng kambal ay nakaasul na dress shirt na rin siya, nakapantalon at balat na sapatos. Manghang napatingin siya sa magkapatid na noon niya napansing may maliliit na pangil pala sa gilid ng mga ngipin. Napaatras siya at akmang babalik na sa loob ng bahay ngunit wala na ang pinto. Hindi na niya makita ang bahay bagkus ay pawang mga puno na lamang ang naroon. Bigla siyang kinabahan nang mapansing nakamasid na sa kanya ang lahat. Napatingin siya sa kambal na seryosong nakatingin sa kanya. Kapwa inilahad ng mga iyon ang mga kamay at inaanyayahan siyang lumapit. Ayaw niya. Ayaw niya. Gusto na niyang bumalik sa bahay at iyain ang mga kaibigan niya na umalis ngunit pusang humakbang ang kanyang mga paa at lumapit sa kambal. Nagwawala ang kanyang isipan at tumatambol ang dibdib. Subalit, kalmado ang panlabas niyang anyo. Gusto niyang humingi ng saklolo ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Wala siyang nagawa nang tumugtog ang musikang may kakaibang ritmo. Kung di makipagsayawan sa mga nilalang na kagaya ng kambal ay may maliliit ding pangil. Magaganda ang mga binata at dalagang naroon ngunit hindi ligtas ang pakiramdam niya sa lugar na yon. Hindi niya alam ngunit may palagay siyang hindi na siya makakauwi. Tinangka niyang kumala sa pagkakahawak ng isang babae sa kanyang balikat ngunit imbes na maitulak ay humawak lamang siya sa bewang nito at nagpatuloy sa pagsayaw. Tawa pa ito ng tawa. Tawa Kabadong kabado naman siya at mangiyak-ngiyak na. Nananakit na ang mga paa niya at nangangawit ang buong katawan. Pagod na rin kasi siya sa kakasayaw. Naipikit na lamang niya ang mga mata at umusal ng maigsing panalangin. Humiling siya na sana ay tulungan siyang makaalis doon ng Panginoong Diyos. At sa gulat ni TJ ay biglang bumitiw sa kanya ang babae. Sumingasing ito ng malayo sa kanya habang ipinapagpag ang umuusok na mga kamay. Nahinto ang sayawan at nawala ang nakahihipnotismong tugtugin. Ang liwanag ng lugar ay lumamlam at namula. Nakatuon pa rin ang tingin ng mga nilalang sa kanya ngunit nanlilisik na ang mga mata. Muli siyang umusal ng panalangin at sa pagkakataong iyon ay nawala ang mga gandang anyo ni na Jonas, Jason at iba pang naroon. Nagmukhang bayawak ang mga ito na may magagaspang na balat. Susulpot-sulpot din ang mahaba, manipis at kulay ubeng dila ng mga ito. Napasigaw si TJ at sa wakas ay nagawa niyang makatakbo. Subalit ang problema ay kung saan naman siya pupunta. Tinatawag siya ng kambal. Ganun pa rin ang boses ng mga ito. Normal na boses tao. Ngunit nang saglit niyang lingunin ang mga ito ay nagsisigapang nasa lupa na tulad nga sa bayawak. Mabibilis ang mga ito at kung minsan ay nakukuha pang lumundag. Nagdasal siyang muli. Sa ikatlong pagbanggit niya sa ngalan ng Diyos ay nagmistulang ginuriring guhit ang paligid. Nawala ang hugis at hulma. Doon ay nahilo siya at natumba. Nang muling magmulat ng mga mata si TJ ay nasa labas siya ng silid na inuukupa nila ni Nakim at Jester. Suot na niyang muli ang sando at shorts Dali-dali siyang pumasok sa silid at ginising na ang mga kaibigan. Yamot na binalingan siya ng mga ito. Ang aga raw kasi niyang manggising. Ikwento niya ang karanasan ngunit hindi naniwala ang dalawa. Kahit anong gawin niya ay hindi niya makumbinsi ang mga ito na umalis. Hindi na siya nakatulog hanggang sa mag-umaga. Naligo at nagbihis si Kim at Jester Kumain pa nga ng almusal na inihain ng mag-anak samantalang siya ay hindi makuhang galawin ng pagkain. Kasalo nila sa hapag ang kambal na tila walang anumang ginawa ng nagdaang gabi. Balak pa sanang magtungo sa irigasyon ng mga kaibigan niya bago tumulak ng matabungkay ngunit nagpumilit na siyang umuwi. Nawala na rin siya ng ganang mag-beach. Yamot na yamot sa kanya ang dalawa. Bago sila umalis ay kinausap muna sila ni Aling Julia at Mang Agosto. Takot na takot si TJ sa kung ano ang gagawin na mag-asawa sa kanya. Ngunit humingi lamang ng pasensya ang mga ito kung hindi raw nila nagustuhan ang ginawa ni na Jason at Jonas. Kakastiguhin daw ng mga ito ang kambal dahil sa pananakot sa isang bisita. Hindi sinabi na mag-asawa kung anong klasing nilalang ang mga ito ngunit inanyayahan silang muling magbalik sa lugar na iyon. Walang kakibo-kibo si TJ kaya hinayaan na silang makaalis ng mag-anak. Paglabas nila ng gate ay lumingon pa nga ang tatlo upang magpaalam muli ngunit laking gulat ng mga ito nang puro puno ng madre kakaw at kawayan ang nalingunan. Walang sali-salitang nagtakbuhan ang tatlo hanggang makarating ng highway. Ni hindi na nila napansin ang irigasyon dahil sa labis na pagmamadali. Pagmamadali. Isang bus na patungong Pasay ang kanilang sinakyan at hindi na nga nagtungo pa ng matabungkay. Kasabay noon, ang pangakong hindi na muling magbabalik sa Batangas. Ngunit, sa masaganang hapunan na kanilang kinain, ay mukhang malabo na hindi na nga sila magbalik sa nasabing probinsya. Lalo na sa lugar ni Naaling Hulya. Best of 2021. 2021. 2021. Batid ni Sally na mali ang kanyang ginagawa. Kasi kapag nalaman ng kanyang asawa na nakikipaglandian pa siya sa mga kabataang lalaki, ay siguradong bugbog sarado na naman siya rito kahit mahal pa siya nito. Wala siyang pakialam kung dumating man ang pagkakataong iyon sapagkat para sa kanya ang pinakamahalaga ay gusto niya lamang lumigaya sa piling ng mga teenager na lalaki. 30 na ang edad ni Sally. Ngunit ang muka at katawan nito ay parang nasa 20 years old lamang. Maganda rin ito at mayaman kaya mas madaling naaakit niya ang mga gwapong teenager na kanyang natitripan. Kung sa bagay, wala namang mawawala sa mga lalaking matitipuhan niya. Masasarapan na ang mga ito. May pera pa. Sa totoo lang, hindi naman ito gawain ni Sally. Ngayon lang siya nagkaganito. Ngayon niya lang ito gagawin sa Christmas season. May maganda siyang dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Mula sa kinainang restaurant, dumiretso na si Nasali at ang kadate nitong gwapong teenager na si Aaron sa isang hotel. Halata sa lalaking sabik na sabik itong maangkin ang katawan ni Sally. Pagpasok pa lang nila sa room na kinuha nila, pinaulanan agad ni Aaron ng marubdob na halik si Sally. Bulong pa ng teenager. Darling, ang hot mo naman at napangiti na lamang si Sally dahil sa narinig. Kahit bata ka pa, ah, ang galing mo humalik ah. Oo naman, habi ko kasi ito eh. At tumuloy na nga sila sa kama at sinimulan na ang totoong laban. Kapwa sila pawisan nang matapos ang pagniniig nila habang magkayakap sa ibabaw ng kama. Aaron? Ano yun darling? Sagot naman ng binata. Ano yung Christmas wish mo? Ngumuso si Aaron na para bang maliit na bata habang nakatitig sa kisame na tila ba may iniisip. Ah, uh, yung gusto ko, sports car. Yung red. Napangiti si Sally dahil sa sinabi ng kayakap. Parang narinig ko na yan sa isang patalastas ng biskwit ah. <laughs> Pero sige, magkita tayo next week. Bibilhin ko yung wini-wish mo. At lalo pang niyakap ni Aaron si Sally at saka nagpasalamat. Dumating nga ang araw na iyon at nagkita sila sa isang abandonadong subdivision. Pagdating ni Aaron doon, lulan ng kanyang motorbike. Tumambad sa kanya ang bagubagong red na sports car. Sumilay agad sa labi niya ang kakaibang ngiti. Ang bilis lang palang utuin ng babaeng ito. Ibibigay rin agad ang lahat ng hihilingin ng mga naikakama nito. Nakita ni Aaron na bumaba mula sa sports car si Sally. Lumapit ito sa kanya at pagkatapos ay ibinigay ang susi ng sasakyan na hinihiling niya. Tanong pa nito, Gusto mo bang subukan? O Oo ba? At sinubukan nga ni Aaron na imaneho ang kanyang bagong sasakyan. Nagpaikot-ikot lamang siya sa abandonadong subdivision na iyon Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Sumabog ang sports car na kasalukuyang minamaneho ni Aaron. Napasama siya sa pagsabog nito. Malakas naman ang paghalakhak ni Sally at pagkatapos ay... <laughs> Juan down. Ganyan ang mga bagay sa mga ambisyosong tulad mo. At dahil marunong naman magmaneho ng motorbike si Sally, sinakyan niya na ito pa uwi at pagkatapos ay nagdire-diretsyong lumabas sa abandonadong subdivision na parang walang nangyari. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang katawan ni Aaron dahil sa pagsabog. Ilang araw lang ang mabilis na lumipas ay may panibagong boylet na naman si Sally. Nakasabay niya ang teenager na ito sa loob ng elevator noong isang araw na nag-window shopping siya sa isang mall. Mamimili kasi siya noon ng mga panregalo sa kanyang mga inaanak at maging sa kanyang mga pamangkin. Wala pa naman silang anak ng kanyang asawa dahil dalawang beses siyang nakunan. Kaya naman sa mga inaanak at pamangkin niya ginagasta ang kanyang pera tuwing kapaskuhan siksikan sa loob ng elevator noon dahil malapit na kasi ang Pasko. Nagkataon namang nasa likuran ni Sally ang isang cute na lalaki. Nagdaiti ang likod niya at ang matigas na dibdib ng teenager. Ramdam ni Sally na gustong gusto naman ng lalaking dumidikit ang dibdib nito sa kanya. Kaya naman kinuyumos niya ang harapan ng lalaki. Hindi naman ito tumutol Umigtad pa nga ito ngunit patuloy lang si Sally sa kanyang ginagawa hanggang sa tuluyang tila bumigay ang teenager. Sabay silang lumabas sa elevator noon at nagpalitan pa ng mga cellphone numbers. Ngayon nga ay bagong tapos lang nilang pinagsaluhan ang kaligayahan habang magkasiping pa sa ibabaw ng kama. Olan, tanong ni Sally sa teenager. Yes. Ano yun? Anong Christmas wish mo? Ah, uh, ang gusto ko... Cellphone. Yung V20. Walang patumpik-tumpik na tugon ni Olan. Ah, sige, magkita tayo sa susunod na Sabado sa Studio Beach Resort. Hindi lang cellphone ang bibigay ko sa iyo. Meron pa akong surprise sa iyo. May kalandi ang wika ni Sally. Sige, darating ako. Tuwang-tuwang wika naman ni Olan dahil sa narinig. Mabilis na dumating ang araw ng Sabado at naunang pupunta roon si Sally upang siguraduhin masusolo nila ang buong resort. Tamang-tama namang walang bisita ang beach resort ng araw na iyon kahit weekend pa. Hinihintay ni Sally ang binata sa isang cottage na nakaharap sa mapayapang dalampasigan habang tinitingnan niya ang kanyang Instagram. Maya-maya nga ay dumating na si Olan. Nag-order sila ng makakain at pinagsaluhan muna nila iyon sa cottage bago umakyat na sa kanilang kinuhang private room. Nasurpresa si Olan nang ibigay na sa kanya ni Sally ang hinihiling nitong regalong bagong cellphone at may kasama pang digital camera at extra cash. Niyakap na mahigpit ni Olan si Sally dahil sa tuwa hanggang humantong na sa halikan ang dalawa. Ngunit bago pa uminit ang kanilang mga katawan, marahang itinulak ni Sally ang binata sa kama. Natuwa naman ito sa ginawa sa kanya ng babae at gumisi pa na parang nang aakit. Kumuha ng lubid si Sally at tinali ang magkabilang paa at kamay ni Olan sa kama. Nagpabaya naman ang binata kasi naiisip niyang mukhang aalipinin siya ng babae habang dinadala na sa langit. Excited na nga siya sa posibleng mangyari. Maya-maya lang. Kinapa ni Sally ang bulsa ng binata upang kunin ang cellphone nito na bigay niya nang lubusan na niyang maigapos sa kama ang binata. Binata Nakangiting usisa pa ni Olan kay Sally. Honey, what are you doing? Gusto kong videohan ang gagawin ko sa'yo, pretty boy. Pwede ko bang gamitin itong bagong cellphone mo? Uh, sure. Uh, excited nga ako kung ano ba talagang gagawin mo sa akin eh. At nang matapos ng ayusin ni Sally ang kinaluluguran ng cellphone, may tinawagan siya sa kanyang cellphone. Boys, pumunta na kayo rito. Nang marinig iyon ni Olan, nagsimula na itong magtaka. sino yung mga lalaking tinawagan mo? Unti-unting napawi ang ngiti ng binata. honey, bakit may mga lalaki? Tinitigan lamang ng babae si Olan at inalayan ng malademonyong ngiti. Sally, sumagot ka! Bakit may mga lalaki kang tinawagan? Ha? Talagan mo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Natatakot na tanong ng binata. Lumapit si Sally sa mukha ni Olan. Wala kaming gagawin sa iyo kundi ang paligayahin ka lang, pretty boy. Di ba exciting yun? Sinubukan ni Olan na kumawala sa pagkakatali ngunit mahigpit iyon. Hayop ka, Sally! <clears throat> ano bang kasalanan ko sa iyo? At hindi na sumagot pa ang babae. Lumapit siya sa bagong cellphone ni Olan at pinindot ang play button nito upang simulan ang pagbivideo. Hayop ka! Hayop ka! Maya-maya lamang ay may kumatok na sa kanilang kwarto. Binuksan naman agad iyon ni Sally upang papasukin ang mga ito. At dito'y nakita nga ni Olan na pumasok mula sa pinto ang dalawang matsyong lalaki. Halatang batak na batak ang mga katawan ng mga ito dahil sa pagkakabakat ng mga suot sa katawan nila. Boys, kayo nang bahala sa kanya. Boys, Iyakin nyo lang na paligayahin yung mabuti yung pretty boy ko ha. Iyon lang ang sinabi ni Sally at tumatawa itong lumabas doon. Nagmamakaawa naman ang binata sa kanya ngunit huli na ang lahat. Ngumiti naman ang dalawang lalaki habang unti-unti nang naghuhubad ng kanika kanilang mga saplot. Tanging hiyaw at iyak lang ang nagawa ni Olan habang ginagawa na siya ng kahalayan ng mga lalaking yun. Suklam na suklam siya sa ginawa sa kanya ng dalawang lalaking iyon at lalong lalo na kay Sally. Isa pang iniisip nito ay nakarecord ang lahat ng kababuyang ginawa sa kanya sa loob ng kwartong yun. Kinatatakutan lamang niya ay baka ikalat ito ni Sally sa social media. Nang matapos ang dalawang lalaki ay bigla na lamang lumabas ang mga ito sa kwarto na parang walang nangyari. Ilang segundo pa ay dumating naman si Sally. Pang-uuyam na tanong ni Sally sa binata. Masaya ka ba sa ginawa nila sa'yo, pretty boy? <laughs> For sure, yes. Hayop ka! Hayop! At umiiyak na sigaw ni Olan habang nakatitig ng masama sa babae. Oh! Don't say that! Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na masamang magsalita ng bad words? <laughs> anyway, kung hayop ako para sa'yo. <laughs> Sige, lulubusin ko na. At kinuha ni Sally ang cellphone at ipinakita sa nakatali pa rin si Olan ang video nito habang ginagawa ng kahalayan ng dalawang lalaki. Dugtong pa niya. Ano? Paano kaya kung ipost ko ito? Okay lang ba sa'yo yon, pretty boy? <laughs> Sigurado, ilang minuto lang. Viral na ang video mo. Huwag, huwag na huwag mo gagawin yan. <clears throat> Please, Sally, maawa ka. Pangako hindi ako magsusumbong sa pulis tungkol dito. Huwag mo lang ipost yan pakiusap. At tumawa lang ng tumawa si Sally. <laughs> oh, poor, poor pretty boy. Sorry. Paano yan? Napost ko na. At umiyak lang ng umiyak si Olan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kahihiyang ito lalong lalo na sa kanyang pamilya. Nag-ayos ng mga gamit si Sally upang umalis. Pretty boy, ikaw nang bahalang kumalag sa sarili mo ha. Nagmamadali kasi ako eh. At pagkatapos ay lumabas na nga ito ng kwarto. Kinabukasan, nakita na lang na palutang-lutang ang bangkay ni Olan sa tabing dagat. Ayon sa balita, Nagpatiwakal raw ang binata sa pamamagitan ng paglunod sa sarili sa dagat. Ang balitang iyon ay nakarating kay Sally. Sa katunayan ay hindi naman talaga nito pinost ang video sa social media. Tinakot lang niya si Olan at natakot naman ito kaya nagpatiwakal na lang. Sumilay ang malademonyong ngiti sa labi ni Sally habang hawak ang baso na may lamang wine. Dalawa na. <laughs> Isa na lang. Bulong nito. Bumaba si Sally sa kanyang sasakyan na tangan ang pungpong ng rosas. Bibisitahin kasi niya ngayong araw ang kanyang inaanak na si Pearl. Halos isang buwan na rin itong nagpapagaling doon sa ospital dahil sa mga natamo nitong saksak sa katawan. Sa katunayan pa nga, matagal na rin talaga ang huling pag